Father, we thank you for your word today. Господь, мы благодарим Тебя за, свое, за Твое Слово сегодня. Lord, we open our ears and our hearts to receive from you. Господь, мы открываем наши уши и сердца, чтобы принимать от Тебя. Lord, I pray that you will help me, Holy Spirit, to speak your word um, just with, with boldness and with simplicity. И, Боже, мы молим Тебя, чтобы Святой Дух uh, разъяснил нам Слово просто uh, просто и понятно, и Jesus мощно. Name. Во имя Иисуса. Аминь. Аминь. Um, сегодня я буду говорить о достаточно серьезной вещи. So if you haven't been to church in a while, you chose the wrong Sunday to come. <laughs> Поэтому если вы долго не приходили в церковь, сегодня вы выбрали неправильное воскресенье, чтобы прийти. next week. Вот, возвращайтесь на следующей неделе. I'm just joking. Нет, я шучу, конечно. We're so glad you're here. Мы очень рады, что вы здесь. Мы посередине серии, серии проповедей «А «Я люблю свою церковь». Поэтому мы стараемся говорить о наших ценностях и о том, кто мы как церковь. So today I want to talk about our church's attitude towards sin. И сегодня я хочу поговорить об отношении нашей церкви uh, к греху. and how we as individuals how we can live a holy life. и каким образом мы как личности а, можем жить святой жизнью. If you're thinking I'm going to just lay out some rules today, you need to do this, you don't need to do that, then then you've got it all wrong. А, если вы думаете, что я сейчас вам буду говорить какие-то правила, а вы должны делать это и не делать того, то вы неправильно сейчас подумали. Uh, а, несколько недель назад мы говорили о том, что а, мы, как церковь, верим а, в Евангелие благодати. Uh, God has been so good to us. He, he has just loved us. He has saved us by His power. Бог своей силой а, спас нас, Он возлюбил нас. And that is not nothing that we have done. It was purely a gift of God. И это не потому, что мы что-то хорошее делали, это было чисто а, дар Божий. It's absolutely God's gift to us. Это был абсолютный Божий дар для нас. We could have never been good enough to earn God's favor. Мы никогда не могли бы заслужить расположение от Бога. God just loved us. Бог просто возлюбил нас, He paid the price. Он заплатил цену, We received it by faith, Мы приняли это верою. And we became his children. И мы стали его детьми. So that's the foundation. То есть это основа. We are children of God by God's grace. Мы дети Бога Божьей благодатью. So imagine this room is pitch dark. А, то есть представьте, что здесь все темно-темно. You Вы даже не можете видеть свою руку перед глазами. It's terribly dark. То есть абсолютно ужасная темнота. And you're alone in this big hall. И вы одни здесь в этом зале. And you're trying to find your way. You don't know where you are. И вы не знаете, где вы находитесь, и вы пытаетесь что-то нащупать, найти. And you, you walk around, you, you know, you touch certain things, but you don't know what it is. You don't know where you are. Вы на ощупь ходите, но вы не знаете, где вы. And then all of a sudden, и, и вдруг, you find this. Вы находите вот это. So this is something stable, Это что-то стабильное, something that you can say, okay, I can sit in this, что-то, вы, мо- ну, вы можете сказать, что я могу сесть на and I это. can sort of like, um, like, um, just see which di- where is north, where is south, я могу, ну, как-то так приблизительно видеть, где э, север, где юг. I can navigate from this chair. Я могу э, ориентироваться от этого стула. You know, that's what they do on seas. That you know, we know that stars they don't move around. Э, то есть это вот то, что люди, моряки делают. А они знают, что звезды, они не двигаются. We know that the earth moves, but the stars don't. То есть мы знаем, что Земля движется, а эти звезды нет. Поэтому, когда они смотрят на звезды, они могут по ним ориентироваться. Они знают, где они находятся. Поэтому в этой жизни, а, когда мы находим Иисуса, или когда Иисус находит нас, Мы находим этот чудесный стул. It gives us stability. Он дает нам стабильность. Gives us freedom. Дает нам свободу. We find this new relationship with God. Мы находим это, эти новые отношения с Богом. All our sins forgiven. Все наши грехи прощены. Gives us direction in life. Это дает нам направление в жизни. You can see where you're going. Вы можете видеть, куда вы идете. Because you find this, this sort of like well, this chair in your life. Потому что вы нашли эту uh, точку стабильности в своей жизни. That's like a home base. Это как основа ваша. It's a fixed point of reference. Да, то есть это стабильная точка. Okay, and for it to be a fixed point of reference, it has to be separate from you. И для того, чтобы это было какой-то э, точкой стабильной, а, она должна быть отделена от вас. Because I move around. Ну, потому что я-то движусь. But that chair doesn't move. Но этот стул, он фиксирован там, он не двигается. It's immovable. То есть его нельзя подвинуть. And the second thing, it, yeah, it has to be immovable. То есть оно должно быть таким, чтобы нельзя было подвинуть. Separate from me and immovable. То есть <clears throat> отдельным от меня и нельзя подвинуть. And as we sit in this chair, we're enjoying our life with God. И когда мы сидим на этом стуле, мы наслаждаемся а, жизнью, нашей жизнью с Богом. Then suddenly we realize that we as Christians, we are in a war. И внезапно мы осознаем, что мы э, находимся в войне. We, we that um, is, that is us. Мы осознаем, что есть враг, который нас атакует. He's trying to lead us into sin. Он пытается ввести в нас, нас в грех. And he's trying to lead us away from this chair. И он пытается увести нас от этого стула. He's saying, come and sit in this chair. И он говорит, «А, приходи и садись на этот стул. This chair is wonderful. Этот стул This чудесный, chair is great. он отличный. Just look at how comfortable it is. Посмотри, какой удобный. Just look at it. Посмотри на него. The problem just with this chair, Но проблема с этим стулом this chair can move. а, в том, что он, этот стул дви- двигается, It's got wheels. потому что есть колесики. And you don't really, you cannot really navigate from this chair. И вы не можете, сидя на этом стуле, ориентироваться, э, где вы находитесь. Потому что в темноте э, в один момент вы можете посмотреть в одном направлении, moment, that а в другой момент в другое направление. really И вы не, не особо знаете, где вы находитесь. But the process the devil is using to, to get us to sit into this chair – но процесс, а, который использует дьявол для того, чтобы мы сели а, на этот стул, we call it мы называем это процесс искушения. Okay, so this is where it gets serious. <laughs> Вот здесь сейчас уже все будет серьезно. Uh, what is your weakness? Какая у вас слабость? What is the area in your life where you can say, well, this is where I, I realize I've been it's, I have a weakness and I'm, I'm being tempted in this area a whole lot. какой области вашей жизни а, вы понимаете, что, ну вот, с этой областью у меня проблемы, здесь я чувствую искушение. What does he tempt you with most? А, то есть чем дьявол пытается больше всего вас искушать? For me, one of the temptations is chocolate. Для меня один из искушений, соблазнов, это шоколад. especially when I try to lose a little bit of weight. Особенно, когда я стараюсь немножко похудеть. So if any one of you bring me chocolate, Поэтому, если кто-то из вас принесет мне шоколад, I'll just say, get behind me, Satan. <laughs> я скажу, «А, поз- встань позади меня, сатана. But that's a joke. No, you No, can это bring me шутка, chocolate конечно. anytime. А Вы можете мне в любое время приносить. э, It's sometimes Шоколад. wonderful to be ignorant. Да, ну иногда удивительно это замечать. Okay, so that's, that's a temptation for me. То есть для меня шоколад это соблазн. Um, is there anyone in the same boat? А кто-то с такой же проблемой здесь есть? Well, only a few of you. Ну, несколько из вас. The rest of you are lying. Ага, все остальные, значит, э, лгут. Не признаются. The devil has just tempted you to lie Дьявол только что вас э, и- искушал а, обмануть. because you don't want to say that you've got a problem with chocolate, Потому что вы не хотите признать, что у вас есть проблемы с шоколадом. so you, you didn't raise your hand. Поэтому вы не подняли You're, руку. you are seated in this chair. Вы, значит, сидите в этом стуле. Just joking. Я шучу, конечно, шучу. М. So, if you look at this, Поэтому, если вы this посмотрите is на how это, temptation works. а вот так вот действует искушение. I look at this cake. Я смотрю на этот торт. Chocolate cake. Шоколадный торт. I love chocolate cake. Я обожаю шоколадный торт. And I look at the icing on top. И я смотрю на крем сверху. I can already taste it. Я уже чувствую этот вкус во рту. And if you take your little fork. Если вы возьмете свою вилочку. And you like just put it in there. И вот так отломите кусочек. bring it close to your mouth, поднесите поближе к you can рту, smell it. вы можете почувствовать аромат. Can you, can you smell it? Можете почувствовать аромат? What a wonderful gift of God this is. Какой чудесный дар от Бога это. Wonderful. I'm going to eat this Чудесно. afterwards. Я потом съем после <laughs> собрания. Was there anybody in this room when you came into church this morning you thought, well, I, I, I want to have chocolate cake? Были ли кто-нибудь из вас, когда вы пришли э, в церковь этим утром, кто-нибудь сказал, я сегодня буду кушать э, торт шоколадный? No. But now, Нет, вы не думали тогда об этом. But now you're thinking, Но сейчас вы уже думаете. Hansi, I'm your friend. Hansi, я же твой друг. I'm gonna come and talk to you afterwards. Я с тобой после собрания поговорю насчет And we're gonna have some cake. И мы поделимся. You can already taste it. Вы уже, потому что представили себе вкус You're во рту. already drooling. У вас уже слюни текут. Okay. That's how temptation works. И вот так действует искушение. It is something that we like. То есть это что-то, что нам нравится. And it doesn't show you what's going to happen in the end. И это, ну, вы не знаете, что в конце будет. Let's open our Bibles in James chapter 1. А, давайте откроем Библию к, а, к Якова, а, первая глава. And we're going to read from verse 13. Мы будем читать с 13 стиха. So it says, when tempted. В искушении. It doesn't say if tempted. То есть здесь, заметьте, не сказано, если uh, у вас будет искушение. It says when tempted. А сказано, когда Э, вы будете испытывать искушение. All of us are being tempted. То есть мы все испытываем искушение. If you're tempted, it doesn't mean that you're a bad person. То есть вы должны понять, что если uh, вас искушают, это не значит, что вы плохой человек. Jesus was tempted. Uh, Иисуса искушали. Is that right? Помните It's это? just we have, a, we have an enemy. Ну, просто у нас есть враг. And he's trying to take us away from the stability in Jesus. И он пытается нас отвести от стабильности, которую мы имеем в Иисусе. He's saying, Look at this cake, И он говорит, смотри на этот торт, look at this money, смотри на эти деньги, look at all these things you want. смотри на все эти вещи, которые ты хочешь. And he's trying to lure us to this chair here. И он пытается ман- манить нас э, к этому стулу. No one should say, God is tempting me. Никто не говори, Бог меня искушает. For God cannot be tempted by evil, nor does he tempt anyone. Потому что Бог не искушается злом и сам не искушает никого. But each one is tempted when by his own evil desire he is dragged away and enticed. Но каждый искушается, увлекаясь и обольщаясь собственной похотью. Then, after desire has conceived, it gives birth to sin, and sin, when it is full grown, gives birth to death. Похоть же, зачав, рождает грех, а сделанный грех рождает смерть. Uh, This is very, very important. Это очень важно, That sin leads to death. что грех приводит к смерти. Sin leads to death. Грех приводит к смерти. Sin kills marriages. Грех разрушает браки. Sin destroys relationships. Грех разрушает отношения. Sin destroys churches. Грех разрушает церкви. Children, families. Детей, семьи. It can hurt your finances. Он может плохо повлиять на ваши финансы. It can influence your whole life. Он может повлиять на всю вашу жизнь. So what I want us to do is to just understand that we as a church, the way we look at sin, is that it is definitely not a good thing. Ну, я хочу, чтобы вы понимали, что мы, как церковь, а, смотрим на грех как однозначно что-то нехорошее. And we want to be radical with sin in our lives. И мы хотим с- радикально а, обращаться с грехом в нашей жизни. мы хотим сказать, что а, мы не хотим, чтобы никто и играл с грехом. At the same time, а в то же время we know that we are saved by God's grace, мы знаем, что мы спасены Божьей благодатью, and that all of us sin, и что все мы ну, грешим, and that none of us are perfect, и что никто из нас не совершенен. But that we want to encourage and help one another to walk in victory. Но мы хотим ободрять друг друга, чтобы ходить в победе. If someone is on their way to this chair, если кто-то уже на пути к этому стулу, мы хотим помочь вам вернуться и сесть на этот стул. So we're radical with sin, то есть мы радикально относимся к греху. But we're radical in God's compassion as well. Но мы радикально в Божьем сострадании тоже. we love each other. Потому что мы любим друг друга. But if we really love each other, но если мы по-настоящему любим we will друг help друга, each other not to sin. мы будем помогать друг другу не грешить. Uh, that's our position. То есть это наша позиция. So I want us just to look at the stages of moving from this chair to that one. Я хочу, чтобы сейчас мы рассмотрели стадии передвижения с того стула к этому стулу. Normally, the first step we make is a very small step. Обычно первый шаг, который мы делаем, это очень маленький шаг. It doesn't really happen that the devil tempts us and we just run here and we come and sit here. Обычно не происходит так, что дьявол искушает нас, и мы быстренько перебегаем э, с, с одной позиции на другую. Normally, we take a little step. Обычно вначале мы у на- маленькую ступень We делаем. just play a little bit with sin. Мы чуть-чуть так заигрываем с грехом. It can be a situation at your work. Например, это может быть ситуация на работе. You're just being too friendly with the person of the opposite sex. Вы просто слишком дружелюбны с человеком противоположного пола. It's just a small step, Это просто маленький шаг, not that serious, не так серьезно. but you're already moving in that direction. Но вы уже движетесь, медленно, но движетесь к неправ- в неправильном направлении. You're on the internet А Вы в в интернете, and you think, well, it's not that bad to look at this porn. и вы думаете, что ну ничего такого, если я посмотрю вот этот порн. It's, it's, it's not like I'm doing it, Не то, что я сам это делаю, just that small step. просто маленький шаг. And I want us to go through a very sad story in the Old Testament Я хочу сейчас, чтобы мы рассмотрели очень грустную историю в Ветхом Завете. That Потому что эта история иллюстрирует, иллюстрирует разные стадии передвижения с, с того стула на этот. Who of you remember Abram? Кто из вас помнит Авраама? Okay, I hope all of you. Ну, я надеюсь, вы все помните. Okay. And he had a family member, his name was Lot. И у него был член семьи, а, его звали Лот. Is that right? Правильно говорю? Okay. And both of them did so, so well. И а, оба были ха- хорошими людьми. Um, that God really blessed them. И Бог их обоих а, благословлял. They were quite wealthy, very wealthy, as a matter of, as a matter Они of были fact. очень обеспечены. And there came a time when Abram's servants and Lot's servants they had an argument about because there wasn't enough space for all their cattle. И э, пришло такое время, когда слуги Авраама и слуги Лота э, поссорились, потому что для их э, скотины не было достаточно места. So Abram and Lot they went say onto this mountain, and and Abram said, Lot, you choose. Where do you want to live? И Авраам и Лот э, пошли, пошли на гору, и Авраам сказал, Лот, ты выбирай, где ты хочешь жить. And Lot chose the what seemed to him as the best place to live. И Лот выбрал, что ну, тогда ему казалось а, лучшее место. Let's look at Genesis 13, verse 12. Давайте посмотрим а, Бытия 13, 12 стих. Abram lived in the land of Canaan, while Lot lived among the cities of the plain and pitched his tents near Sodom. Авраам стал жить на земле Хананской, а Лот стал жить в городах окрестности и раскинул шатры до Содома. Okay, that's very important. Again, the previous verse, please. Uh, это очень важно. Давайте еще раз пос посмотрим этот стих. He pitched his tents near Sodom. Uh, так, он раскинул шатры до Содома. Okay. If you have children, you understand this perfectly. Если у вас есть дети, вы это идеально понимаете. Tell your child. То есть, Don't sit in this chair. Вы говорите своему ребенку, ни в коем случае не садись на этот стул. What does a child do? И что ребенок делает? You say, don't sit in that chair. Uh, вот вы ему говорите, «Ну, не садись на этот стул. I'm not sitting. Uh, я не сижу. I'm just close to it. Я просто рядом с этим just стулом нахожусь. Touching it. Я просто так трогаю стул. It's a really nice chair. Это такой красивый стул, хороший. I'm not sitting there. Но ну, я же не сижу на нем. But I'm quite close. Но ну, я достаточно близко к стулу нахожусь. That's human nature, isn't it? И вот так, такова природа человека, не, не правда ли? We just want to play with certain things a little bit. Просто хотим с некоторыми вещами немножко поиграть. Look at the next verse. Давайте посмотрим на следующий стих. Now the men of Sodom were wicked and were sinning greatly against the Lord. Жители же Содомские были злы и весьма грешны пред Господом. Okay. So, what did you think went on in Lot's mind when he chose this piece of ground? Что вы думаете происходило у Лота в разуме, когда он выбрал эту хорошую землю? I know what they're doing here is so, so terrible. Uh, он говорил, я знаю, что то, что делают на этом земле, это ужасное. I know it's wrong. И я знаю, что неправильно. I, I know they're doing terrible things here. Я знаю, что там люди делают ужасные вещи. But I won't become like that. Но я не стану таким же, как они. I'll just come close. Я просто а, буду жить близко ну, с ними. So the first stage is just playing with sin. Поэтому первая стадия — это просто заигрывание с грехом. You think you're not actually involved in the thing, but you're just close by. То есть вы думаете, что э, вы оправдываете себя, что ну я же не вовлечен в это, но вы все равно находитесь уже близко к этому. So it's like at work, you receive an emotional email. А, вот как, например, на работе вы какое-то эмоциональное а, email-сообщение получаете. The next step will be, well, let's go to lunch together. Вот от того человека, который вам нравится, например. И следующая ступенька будет, это, ну, давай пойдем пообедаем вместе. And you're married. Вот. Но у вас есть муж или жена при этом. But you think, it's just lunch. Но ну, вы думаете, ну, что такого, это всего лишь обед. It's, it's not that serious. Это не что-то серьезное. We're just friends. Просто друзья. You're very close to this chair. Вы уже близки к этому стулу. К неправильной Or if позиции. you check your email, И а, если вы проверите свои email-сообщения, you think, well, okay, that's nice. So then you see an advertisement of women's underwear. <laughs> Вы думаете, что «А, это хорошо». А потом видите рекламу женских трусиков. Talking about the men now. Но я сейчас о мужчинах говорю. And you think, oh, that's not that bad. И вы думаете, ну, это ничего плохого в этом нет. That's not really porn, is it? Это же не, не, не порн. So you click on it. Поэтому вы кликаете Again, на эту рекламу. You're very close to the chair. И вы опять же очень близки к этому стулу. You're not really committed, but you're fooling around. Вы еще не там, но вы уже заигрываете с ним. You're playing with fire. То есть вы играете с огнем. Or if you're dating someone that doesn't know Jesus. Или если вы встречаетесь с кем-то, кто не знает Иисуса. You think, well, not that serious. I mean, he'll change or she'll change. Вы думаете, ну что такого? А, он изменится или она изменится? He'll see the light of Jesus in me and, and that will change him. Он увидит свет Иисуса во мне, и это изменит его. You're close to the chair again. Но вы опять, получается, сно- близки к этому стулу. Or another one, a more hidden sort of like uh, temptation. Или вот еще одна такая более скрытая, а, скрытый соблазн. You're on Facebook Вы в Фейсбуке, and you look at all the photos of all the people. и вы смотрите на фотографии всех людей. They all have wonderful lives. И у них у всех такие чудесные жизни, Just wonderful. замечательные жизни. They're all smiling. Они все улыбаются. Everything in their lives are just perfect. Все у них в жизни отлично, идеально. I want a life like that. И вы думаете, я хочу так же жить. So you start to covet someone else's life. И вы начинаете завидовать жизням других людей. And then you're not content with what you what, with what God has given you. И тогда вы уже недовольны тем, что дал вам Бог. You want more. Вы хотите больше. Look at his beautiful wife. О, посмотри на его красивую жену. My wife Um, you know, sometimes she meets me at the door like this. Иногда моя жена вот так вот меня встречает but у двери. at, but look at this guy on Facebook. Но посмотрите на этого парня в Фейсбуке. His wife is always smiling. Его жена все время улыбается. What a lucky guy. Ах, какой везунчик. I deserve that. Я заслуживаю такого I work же. Hard. Uh, я тружусь для этого. I deserve better. Я заслуживаю лучшего. You're close to this chair. Вы опять близки к этому стулу. So while I'm talking, uh, вот, поэтому пока я говорю, I'm just praying that the Holy Spirit will show each one of us um, these areas in our lives. Я молюсь о том, чтобы Святой Бог, э, Святой Дух э, показал каждому из нас эти сферы в нашей жизни so we can change. Чтобы мы могли измениться. The second step а вторая ступень is that we make excuses for being here. Это что мы придумываем какие-то оправдания а, тому, что мы здесь. Okay, у этого стула находимся. Let's go back to Lot in Genesis 14. А, давайте сейчас еще раз посмотрим в книгу Бытия, 14 а, глава, Лота. So there was a situation that, um, like, um, there was a war in this country. А, В той стране была война. A group of kings came together and they fought against another group of kings. Группа царей боролась против другой группы царей. And the one group of kings fought against Sodom and, and took many people captive. И одна группа царей а, боролась против Содома и взяла в плен много людей. So let's look at chapter 14, verse 11. Давайте посмотрим на 14 главу, 11 стих. So the four kings, that's the one group, То есть вот одна группа, ну, четверо царей, okay? They seized all the goods of Sodom and Gomorrah and all their food, and then they went away. Победители, ну, вот эти четыре царя, э, взяли все имущество Содома и Гаморы, и весь запас их, и ушли. Next one. They also carried off Abram's nephew Lot and his possessions since he was living in Sodom. И взяли Лота, племянника Авраамова, жившего в Содоме, и имущество его, и ушли. Okay. Um, wait a second. There's something wrong here. Подождите, что-то здесь не так. He pitched his tents close to Sodom, А, он свои палаты установил близко к Содому, Here it says he was living in Sodom. а здесь сказано, что он уже жил в Содоме. He was seated in this chair. То есть вот в этот момент он уже сидел в этом стуле. He was part of the community. То есть он уже был частью сообщества. And I'm sure he had good excuses for that. И я уверен, что у него были хорошие оправдания на это. Well, you know, it was just better for us to move to Sodom. Ну, может быть, э, ну, он говорил, ну, может быть, э, было, про- было бы просто лучше для нас I was- а, переехать в Содом. There's a really good school in Sodom. Там хорошая школа в My Содоме. children, you know, they need to go to a good school. Э, Моим детям нужна хорошая школа. My wife really liked the library there. Моей жене понравилась там библиотека. And with my work, I had to go in there to get supplies and everything. So it was just better for us to be there. По работе мне нужно было туда в город ездить э, за принадлежностями, поэтому просто удобнее было, когда ну, нам переехать. Make excuses. То есть оправдания. He pitched his tents close to Sodom, and then he actually lived there. То есть вначале было сказано, что он установил свою палатку а, рядом с Содомом, а потом а, уже было сказано, что он жил в Содоме. You get this often with couples who are not married who live together. И так часто происходит с парами, которые не женаты, но живут вместе. You ask them, well, so why do you live together? То есть, э, ну вот я говорю, почему вы живете вместе? Well, um, it's just economical. Ну, это просто ну, ради экономии. We save a lot of money. Мы стараемся э, накопить деньги. The real answer Но настоящий ответ is that she wants commitment, he doesn't want to give commitment. Это что она хочет уже серьезных отношений, он пока не готов. And she's afraid to ask him for that. И она боится его спросить. She's afraid he's going to leave her. Она боится, что он уйдет. It's just easier for us to live this way. А нам бывает просто проще так жить, они говорят. I've got a friend. А у меня есть друг, At this moment in time, he is sitting in this chair. и вот а, сейчас он сидит в этом стуле. Um, him and I, we became Christians together. А он и я, мы стали христианинами вместе. Um, we went to church together. Мы ходили в церковь вместе. He got married, Он женился, uh, two children. а, двое детей. And then there came a time in his life when he met someone at work. Потом пришло время в его жизни, когда он встретил кого-то на работе. And he just had a very difficult time at, at home because his one child was autistic or is autistic. И у, ему было сложно дома находиться, потому что у его ребенка был дефект. А Ребенок был, ну, болезнь а, аутизм. So they had sleep many, аутизм, аутизм. They had many sleepless nights. То есть из-за этого у них было много бессонных ночей. And in this whole thing, you know, him and his wife, they just, you know, they just drifted apart. И из-за этой проблемы с ребенком он и его жена, они потихоньку как бы ну расходились, а, отдалялись друг от друга. And uh, one day he called me. И однажды он а, позвонил мне. This was years ago. Это было много лет назад. And he said, Hansi, I'm I'm going leave my wife. И он сказал мне, Ханси, я уйду от жены. I met this wonderful person at work. я встретил эту чудесную женщину на работе. She's just the love of my life. Она просто любовь моей жизни. She makes me so happy. Она делает меня таким счастливым, She makes me so happy. таким счастливым. God wants me to be happy. Ну, Бог же хочет, чтобы я был счастливым. That's right. М, Правильно? In the end, И в конце that lady at work left him а, та женщина, которую он встретил на, работу, та- на работе, та чудесная женщина, она в, кон- в итоге ушла от него. because she realized she's breaking up a marriage. А, ну, потому что она осознала, что она разрушает брак. But my friend met someone else. Но мой друг встретил еще кого-то. He left his wife and his two children, Он оставил свою жену и своих двоих детей. and they're married now with this new lady. И вот с этой новой женщиной а, они сейчас женаты. Um, when we sin, Когда а, мы грешим, it always influences other people. э, это всегда влияет на других людей. It always hurts other people. Это всегда причиняет боль другим людям. Never think that you can sit in this chair and it's only you. Никогда не думайте, что вы можете сидеть а, в этом стуле и что это, только это на вас повлияет. If you're porn, если вы смотрите порн, it influences you, это влияет на вас, your relationship with God, на ваши отношения с Богом, your relationship with your husband or wife, на ваши отношения с мужем или женой, your relationship in this church, вашими отношениями в этой церкви. It's poison. Это яд. It will always hurt people. Он всегда будет причинять людям боль. Remember the scripture we read right at the beginning? Помните то писание, а, местописание, которое мы читали в самом начале? Sin brings forth death. А, Грех а, ну, приводит к смерти. It's always like that. И это всегда так. People say a lot of things to, well, to explain or to, um, to justify why, why they're sitting in this chair. Люди думают много вещей для того, чтобы объяснить или оправдать, почему они сидят на этом стуле. И очень часто я слышу, что люди говорят, ну, Бог хочет, чтобы я был счастлив. Okay, but that's, God wants you to be happy. Ну да, конечно, Бог хочет, чтобы ты был счастлив. But that is a twisted understanding of happiness. Но у тебя здесь сейчас uh, такое извращенное um, понимание uh, счастья. Okay, so we see Lot. То есть мы видим Лота. Pitching his tents near the chair. Он в начале своей палатки располагает рядом со стулом. Sitting in the chair. А потом он садится уже в стул. So he was playing with sin. То есть вначале он просто заигрывал с грехом. then he justified himself. потом он оправдывал себя, And the third point, и а, потом when you sit in this chair, you change. Дело в том, что когда вы сидите в этом стуле, вы меняетесь. Okay, have you ever been in a situation where you see something is wrong with someone and you just don't know how to tell them? Вы когда-нибудь были в такой ситуации, что вы видите, что с кем-то что-то не так, но вы не знаете, как этому человеку об этом сказать? You're eating a lovely meal. Ну, например, вы обедаете. Are you eating maybe something like a salad or something? Ну, вы едите что-то, может быть, как салат, например. The person you're eating with has got a great, great big sort of like salad leaf on his <laughs> tooth. Человек, с которым вы обедаете, вы видите, что у него в зубах застрял э, ну лист салата. And very smiling. Вот, и он там улыбается. So you just need to tell that person. Ну, вам просто нужно сказать этому человеку. Listen, um, something stuck in your teeth. Послушай, у тебя что-то в зубах застряло. Okay. Or what if it's? I've been in a situation once where I don't know how to if it's if you can say these things in church or not. Я однажды был в такой ситуации, я даже не знаю, могу ли я об этом говорить в церкви. But a person has got a big, rough diamond in his nose. <laughs> Но у человека что-то было большое в носу. okay. So the loving thing will be just to say to that person, listen, do, <laughs> do something like that. <laughs> Но любящее, да, а, действие было бы сказать тому человеку, ну, ну высморкайся. Okay. But the thing is that sometimes these things are in our lives, we can't see them. Но, знаете, иногда такие вещи в нашей жизни, но ну, мы не можем видеть их. On Thursday we had freedom in Christ. В четверг у нас было свобода, мы говорили о свободе во Христе. And we had a guest speaker, Arkady, and he talked about uh, being deceived. И у нас был э, гость, um, ну, лекцию, которую читал, это был Аркадий, и он говорил о том, чтобы ну, быть обманутым. Okay, so um, what happens with people is that they, they start to lie to themselves, То есть что происходит с людьми, что они начинают обманывать самих and they себя, don't realize that they've been lied to. и они этого не осознают. Okay, so let's go to Genesis chapter 19. Давайте сейчас прочитаем Бытие 19 главе. So we're going on in the story of Lot. Вот, то есть история Лота. Just to give you a little bit of background, А Вот просто дать вам немножко как бы фоновой информации. after the war, many years have passed, Уже после войны много лет прошло, and um, God decided He's going to destroy Sodom and Gomorrah. и Бог решил, что Он разрушит Содом и Гоморру. And He sends these two angels И Он послал а, двух ангелов to warn the people. для того, чтобы предупредить людей. The two angels arrived at Sodom in the evening, and Lot was sitting in the gateway. И пришли эти два ангела в Содом вечером, когда Лот сидел у ворот Содома. So normally we read past that. То есть, ну, мы обычно бы просто прочитали это и не заметили. But what happens, or who is a person who sits in the gateway of the city? Давайте сейчас еще раз посмотрим, кто человек, который сидит у ворот. only the most influential men in the city. кто сидит у ворот? Самый влиятельный человек в городе. the leaders of the city. То есть лидер города. Lot, where are you? А Лот? Где ты? Where are you? Лот, где ты? When he saw them, А, и, значит, Лот увидел, he got up он встал, to meet them and bowed down with his face to the ground. А, чтобы встретить их, и поклонился лицом до земли. Very religious man. То есть очень религиозный человек. He knows how to behave himself. Он знает, как себя вести. You can still look religious on the outside and live in sin. То есть возможно выглядеть религиозным снаружи и ну, быть, э, ну, грешить. People can look at us this Sunday. Люди в это воскресенье могут посмотреть на нас. Look at our clothes. Смотреть на нашу одежду. Normally I wear jeans, but today I, I don't. Обычно я ношу джинсы, но сегодня я в костюме. But people can think, well, he looks like a real Christian. Люди вот могут посмотреть на костюм и подумать, ну вот Ханти выглядит как настоящий христианин. He looks really good. Выглядит хорошо. You know, he raises his hands during praise and worship. И во время хвалы и поклонения он руки поднимает. He knows when to clap and when not to clap. Он знает, когда нужно хлопать, когда не нужно хлопать. When to stand, when to sit. Когда нужно встать, когда сесть. Friendly with people. Дружелюбный с людьми. You can still live in sin. Вот, но этот человек э, может все равно при этом жить э, в грехе. God looks at the heart. Бог смотрит на сердце. We look at the outside. А мы смотрим на э, наружность. But God knows what's going on in our lives. Но Бог знает, что происходит у нас в жизни. God knows what's going on in our families. Бог знает, что происходит у нас в семьях. And He's not judgmental about that. И Он не осуждает нас, But He loves us so much но Он так любит нас, that He puts us in a church что Он э, нас, э, ну как, <laughs> ставит в церковь, so we can change. чтобы мы могли меняться. Let's go on. My lords, he said, please turn aside to your servant's house. И сказал, государи мои, зайдите в дом раба вашего. You can wash your feet and spend the night and then go on your way early in the morning. No, they answered, we will spend the night in the square. И умойте ноги ваши, и встаньте поутру, и пойдете э, в путь свой. But he insisted so strongly that they did go with him and entered his house. He prepared a meal for them, baking bread without yeast, and they ate. Он же сильно упрашивал их, и они пошли к нему, и пришли в дом его. Он сделал им угощение, испек пресные хлебы, и они ели. Before they had gone to bed, all the men from every part of the city of Sodom, both young and old, surrounded the house. Еще не легли они спать, как городские жители, садомляне, от молодого до старого. Весь народ со всех концов города окружили дом. Not a good situation. Не очень хорошая ситуация. They called to Lot, Where are the men who came to you tonight? Bring them out so that we, so that we can have sex with them. И вызвали Лота, не говорили ему, где люди, пришедшие к тебе на ночь? Выведи их к нам, а мы познаем их trouble. А, вот проблема. That's real, real trouble. Вот настоящая проблема. The thing is, you cannot sit in this chair and remain the same. Понимаете, вы не можете сидеть в этом стуле и оставаться прежним. And think you've got everything under control. И думать, что у вас все по-прежнему под контролем. If you're thinking that, если вы так думаете, you're deceived. то вы обманываете сами себя. So these men А вот эти а, люди surrounded his house окружили его дом and they're saying, Give those men to us. и сказали, отдай нам тех мужчин, которые в твоем доме. That's just the way Sodom and Gomorrah was. И вот таким был, были эти города, Содом и Гамора. So they were basically saying, to put it in modern Eng- English language, they wanted to gang rape these people. То есть, э, если это сказать современным, э, ну, на современном языке, они хотели изнасиловать всей группой вот этих людей, которые были там. Look at Lot's reply. И посмотрите на то, что ответил Лот. Lot went outside to meet them and shut the door behind them. Лот вышел к ним э, ко входу и, и запер за собой дверь. And said, "No, my friends." И сказал, братья мои, не делайте зла. The Russians, in the Russian it says, No, my brothers. In the English it says, No, my friends. Don't do this wicked thing. Да, не делайте этого зла. Lot, you've got the wrong friends. А, Лот, у тебя <laughs> не те друзья. Next verse. Look, I have two daughters who have never slept with a man. Let me bring them out to you, and you can do what you like with them. But don't do anything to these men, for they have come under the protection of my roof. Вот у меня две дочери, которые не познали мужа. Лучше я выведу их к вам. Делайте с ними что вам угодно, только людям сим не делайте ничего, так как они пришли под кров дома моего. Is there anyone that can just say this is crazy? А есть ли кто-то здесь, кто может сказать, ну, то, что Лот сделал, сумасшествие. It's jacked up. Это просто ужас какой-то. He's changed. То есть он изменился. I can assure you, when he sat in this chair, я могу вас уверить, что когда он сидел а, в том в первом хорошем стуле, he would have never said, "Listen, I, one day that's my dream. Really, it's what I what I live for. I want to give my two daughters to be gang raped." А, о, там он бы никогда не сказал, э, ну вот сидя на том стуле, я мечтаю о том, чтобы когда-нибудь э, моих двух дочерей там группа мужиков изнасиловала. But he moved. А, но когда он сел уже на другой стул, изменил свою позицию. He changed. О, его мышление изменилось. He changed totally. Он абсолютно изменился. In the beginning, if we, if we would have asked Lot the, the, the question, so what do you want for your life? How do you see a successful life? That would not be the answer. То есть вначале, если кто-нибудь бы спросил Лота, а, к- к- какой ты видишь свою жизнь, а, как ты представляешь успешную жизнь, вот это не было бы ответом. Let's go on to the next verse, verse 8. Давайте... Oh, sorry, we're finished already. А, все, мы закончили, да? Okay, yes. Okay, and the fourth point, my last point, И четвертый, последний пункт. it is destruction. It brings death. Это разрушение. Вот Грех при- приводит к смерти. Johan, I'm sorry I didn't give you this verse. It's Genesis 19, verse 30 to 38. Это Бытие 19, а, с 30 по 38 стих. Okay. So this is years later, or maybe not years, but this is a, a bit later. Ну, вот это уже произошло позже в той ситуации. После. Lot and his two daughters left Zoar and settled in the mountains, for he was afraid to stay in Zoar. He and his two daughters lived in a cave. Yes, Different daughters. no, the same. А, и вышел Лот из э, Сигора и стал жить в горе, в горе. А, и с ним две дочери его, ибо он боялся жить в Сигоре. И жил в пещере, и с ним две дочери его. This man who was so blessed by God. А, этот мужчина был так благословлен Богом. And now he's living in a cave. Но ну, сейчас он живет в пещере. Sin will always take away from, from you. It will not add to you. Знаете, грех, он всегда будет забирать от вас. Он ничего хорошего вам не прибавит. One day the older daughter said to the younger, Our father is old, and there is no man around here to lie with us, as is the custom all over the earth. И сказала старшая дочь младшей, Отец наш стар, и нет человека на земле, который вошел бы к нам по обычаю всей земли. Let's get our father to drink wine and then lie with him and preserve our family line through our father. Итак, напоим отца нашего вином и переспим с ним, и восставим, восставим от отца нашего племя. Do you see? They're rationalizing sin again. То есть вы видите, они снова оправдывают грех. Saying, well, we need a man. А, они говорят, ну, нам нужен мужчина. We want children. Мы хотим детей. Isn't that crazy? Сумасшествие, правда? Let's go on. That night they got their father to drink wine, and the older daughter went in and lay with him. He was not aware of it when she lay down or when she got up. И напоили отца своего вином в ту ночь. И вошла старшая и спала с отцом своим, а он не знал, когда она легла и когда встала. The next day, the older daughter said to the younger, Last night I lay with my father. Let's get him to drink wine again tonight, and you go in and lie with him, so we can preserve our family line through our father. На другой день старшая сказала младшей, «Вот, я спала вчера с отцом моим, напоим его вином, и в эту ночь и ты войди, спи с ним, и восставим э, от отца нашего племя». I think that's where the Twisted Sisters got their names from. Okay. Ну. No worry, let's verse 35. So they got their father to drink wine, that night also, and the younger daughter went and lay with him. Again, he was not aware of it when she lay down or when she got up. И напоили отца своего вином и в, э- и в эту ночь. И вошла младшая и спала с ним. И он не знал, когда она легла и когда встала. Next verse. So both Lot's daughters became pregnant by their father. И сделались обе дочери Лотовы беременными от отца своего. The older daughter had a son, and she named him Moab. He is the father of the Moabites of today. И родила старшая сына, и нарекла ему имя Моав. Он отец моавитян до ныне. The younger daughter also had a son, and she named him Ben Ami. He is the father of the Ammonites of today. И младшая также родила сына, и нарекла ему имя Бенами. Он отец а, аммонитян до ныне. What a tragic end. Трагический конец. It's death. Это смерть. It began with a little step. А, и началось все с маленького шага. Just playing with sin. Просто заигрывание с грехом. But it ends in death. Но все заканчивается смертью. And that's a very serious message to all of us. И это очень серьезное сообщение, э, послание для всех нас for all of us, for every single one of us. Э, для всех. Because actually, this is the throne of Jesus. Потому что на самом деле вот тот первый хороший стул, э, фиксированная позиция, это трон Иисуса. Jesus is inviting us to be in His presence. Иисус приглашает нас э, быть в Его присутствии. To enjoy our relationship with God. Наслаждаться нашими отношениями с Богом. worship Him прославлять Бога, to live for Him, жить для Бога, to choose His ways. выбирать Его пути. And this chair here, а вот этот второй uh, плохой стул, actually it's the electric chair. это электрический стул. When you sit in this chair, you're die. Uh, если будете сидеть а, в этом стуле, то вы умрете. Sin always brings forth death. Yeah. Потому что грех всегда приводит к смерти. Thank you, Johan. So how do we get out of here? То есть, как нам выйти? How do we get out of this situation? Как выйти вот из такой ситуации? Because all of us have been here somewhere. Потому что все мы были где-то, ну, близки к этому стулу второму. Some of us are right now camping our tents close to Sodom. Кто-то из нас уже как бы близки к Содому. Some of us are sitting here. Некоторые из нас уже сидят там. Some of us are just justifying what we're doing. А некоторые из нас оправдывают то, что делают. And some of us are in so deep we cannot get out. А некоторые уже так увлеклись, что они не знают, как выбраться. So, how do we get out of this? Но как выбраться из этого? In Hebrews 2, verse 18, it says, В Евреям 2, 18 стихе сказано, Because he himself suffered when he was tempted, he is able to help those who are being tempted. «Ибо как сам он претерпел, быв искушен, то может и искушаемым помочь». What a wonderful promise. Это удивительное обещание. Jesus is still faithful to you. Иисус так верен вам. Right now, he's faithful to you. Сейчас Он верен вам. He is ready to be your Savior. И Он готов быть а, твоим Спасителем. He was tempted, Он был искушен. he knows what you're going through. Он знает, через что вы проходите. By the way, that's one of the lies of the devil is to say that, you know, you're, you're alone in this. Um, no one really knows what you're going through. Кстати, а один из обманов дьявола – это а, Э, когда он говорит, ну, что э, ты уже не можешь выбраться, никто не знает, никто не понимает, через что ты проходишь. Your situation is unique. Твоя ситуация уникальна. It's not true. Ну, не верьте. It's not true. Это неправда. Your situation is not unique. Ваша ситуация никакая это не, отли- не уникальна, не отличается от других. Jesus knows exactly what you're going through. Потому что Иисус знает э, Э, точно, через что вы проходите. And there are people probably in this church who, know, who went through the same things that you went through, that you're going through now. И наверняка есть люди в этой церкви, которые тоже uh, прошли через что-то, через что вы проходите And сейчас. By God's grace, they are in that chair again. И благодатью Божией они сейчас снова uh, на правильном месте. Because God gives us victory. Потому что Бог дает нам победу. Jesus was tempted. Иисус был искушен. And he was tempted when he was in a 40 day fast. И он, он был искушен, когда а, он постился 40 дней. Many times we are so, we are so tempted when we're weak. И очень часто мы искушаем как раз тогда, когда а, мы слабы. when we're hungry, Ну, может быть, когда мы голодные. when we feel alone, Или когда мы чувствуем себя очень одинокими. when we're angry, когда мы злимся, when somebody hurt us, когда кто-то причиняет нам боль, but there is a way out. но есть выход. There is always a way out. Всегда есть выход. Always. Всегда. Let's go to 1 John 1 verse 9. Давайте uh, прочитаем 1 Иоанна, 1 главу, 9 стих. Just before I say that, uh, прежде чем я скажу это, When Jesus was tempted, когда Иисуса искушали, he used the word of God. Он использовал а, Слово Божие, to, to defend himself against the attacks of the enemy. чтобы оградить себя от а, атак врага. We talk about this a lot in church. Мы очень много об этом говорим в церкви. Read your Bible. Читайте свою Библию. Get the Bible into your heart. Пусть Библия войдет в ваше сердце. Let the Bible be in your mind. Пусть Библия будет в вашем разуме. It will change your life. И Библия изменит вашу жизнь. 1 John 1 9. 1 Иоанна, 1 глава, 9 If стих. we confess our sins, he is faithful and just and will forgive us our sins and purify us from all unrighteousness. Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. You know, sometimes when we read this verse and we think, well, well, this is great. So um, I'm going to do something and then I'm going to confess and then I'm just going to do it again and then I'm going to confess again. А иногда, знаете, когда люди читают этот э, стих, они думают, что «О, а так отлично, я могу тогда что-то сделать, согрешить, а потом признать э, Богу, э, ну, покаяться, и Бог меня простит, и все будет замечательно, потом я снова могу согрешить» и так But далее. Saying, Но покаяние — это больше, чем просто говорить «А, «Прости меня». It is a heartfelt sorrow for sin. Uh, покаяние — это э, на самом деле искреннее сожаление э, за грех. When we renounce it. Это когда мы э, как бы э, отрекаемся да, от греха. And there is a sincere commitment to forsake it and walk in obedience to Christ. И мы искренне хотим э, оставить этот грех и ходить в послушании Господу. In other words, it's seeing things God's way. То есть это когда мы можем э, видеть вещи Божьим образом. When we see the truth, когда мы видим истину, Jesus is the truth. His word is truth. И Иисус э, есть истина, Его Слово истина. So, say for example, I'm sitting in this chair. То есть, давайте скажем, например, я сижу вот на этом стуле. I'm involved in a relationship at work. И я, ну, у меня есть какие-то отношения на работе. I hear this sermon today. И я сегодня слышу проповедь. And I realize this is not what God wants for me. И я осознаю, что вот эти отношения это не то, что Бог хочет для меня. And I realize I'm sitting in the electric chair. И я осознаю, что я сижу в электрическом стуле. I'm in trouble. У меня проблема. Confession and repentance is the following. То есть признание своей проблемы и покаяние uh, это is the what? Is the following. Uh, ну, это должно быть следующим. God, I'm sorry. То есть, uh, Бог, прости меня. I see this from your viewpoint. Я uh, вижу это с, с, твоей, с твоей точки зрения. This is not your plan for me. Это не твой план для меня. I'm not in the right place. Я в неправильном месте. I'm in the electric chair. Я в электрическом стуле. Please forgive me. Пожалуйста, прости меня. And you stand up from this chair. И вы встаете, встаете с этого стула. God's grace. Божья благодать. Because God gives us the strength to do this. Но потому что Бог дает нам силу встать из этого стула. This is not having a strong will or anything like that. Это не благодаря какой-то сильной воле. When we look at Jesus, Когда мы смотрим на Иисуса, when we see His goodness, когда мы видим Его благодать, it leads us to repentance. а, это нас приводит к покаянию. It's Jesus, Это Иисус. it's not me. Это благодаря Иисусу. I ask for forgiveness. Я прошу прощения, And I break off that relationship with that person at work. И если у меня были неправильные отношения с кем-то на работе, я их э, ну, разрушаю, мы расстаемся. And I talk to someone in the church about it. И потом я с кем-то это обсуждаю в церкви. James 5:16. Якова 5:16. Э, Therefore confess your sins to each other and pray for each other so that you may be healed. И признавайтесь друг другу, пред другом в поступках и молитесь друг за друга, чтобы исцелиться. The prayer of a righteous man is powerful and effective. Много может усиленная молитва праведного. This is where, it's, where it gets difficult to us. И вот здесь уже становится сложно. When things are going really well in our lives, we feel, okay, I, I can come to church. Когда все идет гладко и хорошо в нашей жизни, мы чувствуем, что ну хорошо, я могу приходить в церковь. I can smile at people. Я могу людям улыбаться. But when we're in trouble, Но когда мы в проблеме, when we're in sin, когда мы в грехе, we need to run to church. нам нужно бежать в церковь. this is the of God. Потому что это как больница Божья, которая излечит нашу душу. Don't run away from God. Не убегайте от Бога. Don't run away from the church. Не убегайте от церкви. You will not be judged. Вас здесь не осудят. But God wants to change you. Но Бог хочет изменить вас. And that's His wonderful grace. И это Его чудесная благодать. He doesn't want you to be a slave of sin. Он не хочет, чтобы вы были рабом греха. He wants you to be a slave of righteousness. Он хочет, чтобы вы были рабом праведности. To live in His light. Чтобы вы жили в Его свете to worship Jesus, а, чтобы вы поклонялись, прославляли Иисуса, to see Him for who He is, и видели Его а, как того, кем Он является, to love Him, to worship Him, а, чтобы любили и поклонялись Ему, so that you can receive healing. чтобы вы могли принять исцеление. It's the grace of God. Это благодать Божья. We live this life мы живем эту жизнь в благодати Божьей. We received salvation by God's grace мы приняли спасение Божьей And we walk in God's grace. и мы ходим в Божьей благодати. It's His power in us. Это Его сила в нас. Can we all stand up, please? Можем, пожалуйста, все встать? And I want to invite the praise and worship group, please, to come forward. И я хочу, пожалуйста, пригласить команду хвалы и прославления.